يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Kaže poslanik, ali i وفي wasalam, objašnjavajući šta mi hoćemo, kaže iman je 60 i nekoliko ogranaka, ili 70 i kustor ogranaka. Vrhunac tog imana je ključ ženeta. la ilaha illallah, a najniži dio imana je soluti crku puta, granu puta. يا محمد Znači, pojenta je da svaki vjernik pokušava da sve sunnete mu se hade bar jednom u životu radi. Uzme bar jednom u životu misva, o kome ima preko stotinu hadisa. Pa očisti svoje zube jer si ovako je radio Allahov poslanik, sallallahu alaihi wa sallam. يا رب المصطفى odjeti ashaabe poslanika ali sallatu wassalam, ali kako ih odjeti? Na ispravan način. Onako kako je to poredao i rasporedio Muhammed sallallahu alaihi sallam, moramo na prvom mjestu najviše u tebu Bekra. Pa onda Omer, pa onda Osmana, pa onda Ali, Ašara i Mubashiri, Muhađire, one koji su dali da ih oko drveto, odabrane ashaabe, Bivala, Selvan, Kadidu, Nabi Allah, Ta'ala, Ana, to jeste drugim riječima moramo odjeti sve ashabe, jer sa svima ashabima je Allah te bareke wa ta'ala zadovoljan.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 Šta je naš program u životu? Možda se i drugi sa strane oko nas zapikuju šta ovi ljudi hoće? Kakav je njihov program? Šta su njihove namjere? Pa ćemo zajedno odgovoriti i sebi njima i sebi drugima. Naš program, naš cilj, naše obaveze su da uhrtavamo iman zbog koga smo stvoreni, jer smo mi namjerski stvoreni. A šta je to iman? Nekada odgovori poslanik, ali je sada tu ovaj jer njemu se ne može prigovoriti كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة أعلاها كلمة لا إله إلا الله وأدناها أمارة عن الطريق كاشف poslanik عليه الصلاة والسلام wasalam, objašnjavajući šta mi hoćemo, kaže imanje 60 i nekoliko ogranaka. ili 70 kusur ogranaka. Vrhunac tog imana je ključ dženneta. La ilaha illallah. A najniži dio imana je spomuti trku sputa, gradu sputa. Znači 70 i kusur ogranaka. Nije to jedan ogranak. Treba to sakupiti. Treba to poredati. Al-hayatu min al-iman. I stidi od imana. Vada to sve sakupiti. Pa to je naš program. To mi hoćemo. Jer da se Allah se bare kemo ta'ala najljivski stvorio Oma kaletu žinne u insa illa ja'budun. Nisam stvorio ni čine ni ljude, osim najljivski. Zbog ibadeta. Da obožavamo Allaha žele šanu. Šta će se dešavati u tom uhrtavanju imana? Mi ćemo sami sebi davati odgovore koliki smo mu'mini. Jer Allah žele šanuhu kaže innena l'mu'minuna l'ladine ida zukira Allah. Zaista su vijenici oni kada se samo Allah spomine. Uvažile kulubuhom. Njihova srca za treferi. Ima to kod nas? Jer to šta uhrpali? Ja tu završena priča. وَإِذَا تُنِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ A kada se uče Allahu i ajeti takvima, gubinima, zadetvom imana, i ovo je dokaz da iman raste i opada, povećava im to iman. Jer se tu priča završava. Ljudi danas traže da se osiguraju, da se na nekoga oslonu. A ko je taj s kim se smijemo jedino osigurati i na koga se smijemo oslanjati. To je Allah žele u ala. U ala robbi ide se vaćarun. Produkt znači tog imana spominje se Allah. Srca preferi. Uči se Allahova knjiga. Jer šta je u stvari iman? Iman je učenje Allahove knjige. A na el lejli wa a na el nehaar. Dan došlo kroz namaz, kroz propise, kroz rješavanje problema među muslimanima, kroz, kroz ištitavanje šta nam sve nedjelici, od nuhare i sratu od stran, do ovih dana planiraju šta idli stradi. Sve u tom Kur'anu objašeno. Šta ih Hristova vojska radi? Šta radi mu razici koji misle da će prevariti Allah? Inna l-munase fine yuhađu na Allah. Počije munafici da prevare Allah. Allah nije vara. Ne mogu oni Allaha prevariti. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا nama dobavljaju rijenu. Samo da i ljudi vide, da se kaže, videli smo ga. I Allaha spominju samo malo. Dan odgovor, draga moja braćo, i nama i drugima je, šta to mi hoćemo, hoćemo ima. Ako je to nekome radikalno, baš nam je drago. Ako je to nekome drago, i nama je drago. Kaže Allah te tabarek evo ta'ala, inna innama mu'minuna l'ladina amanu billahi u rasuli. Da vidimo ima nas ovdje. Zaista su mu'mini, A kada se kaže termin mu'min, onda je preokupacija da se ovaj 70. kusur ogranaka imana okupi kod čovjeka. To je u stvari iman. Zaista su mu'mini oni koji vjeruju Allaha i njegovog poslanika. Sume len jer tažu. Ne sumljaju posle toga. Danas ima puno mu'mina koga jaju Ali sumniju mnogo toga. Kako će znati neko da ti ne sumnjaš? وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِيَمُوَرِ وَفُسِهِمْ Ulajke ovu slade put. Oni se bore na Allahovom putu. Društveno su korisni. Zato što se bore na Allahovom putu svojim imecima i svojim životima. Hoće red na zemlji, neće ne red. Oni su isteni. Znači, nemaju sumnje i to djeljima potvrđuju. Ko je najbolje da nam govori kako da uhrpamo iman? Opet poslanih kada je sadat u ostanak. I mi nastavljamo da nabrajamo uvijete ili metode ili načine kako da budemo pomagači Rasulullah sallallahu alaihi sallam. Za one koji nisu bili od početka, neka se potrude da dođu do 16 metoda koje smo obradili, ali možda ide dalje. Jer će poslanik Ali Sratu Osteran najbolje nama kazati kako da uvrpamo iman. On je najbolji muhmin. I njega Allah se bare kevo ta'ala poslao da nas izvede iz mraka na svjetlost. Vrlo resale, to stavio je resalu. Kur'an protumačio potpuno. U Ezel Emane, u potpunio Emane koji je bio zadužen. U Amasahan Ummet, posavjetilo ovaj Ummet. Ostavio nas na jasnom putu, čija je noć jasna kao dan. Vajahede fillahi hatta etahu ljepin i borio se na Allahovom putu da pogodnije sve došla. Poslanik kada je se razvoje sve nam, najbolje da nam on kaže kako da ga mi pomognemo. Sallallahu ta'ala rehi wa sallam. Sedamnesti metod, kako da pomognemo poslanika rehi wa sallam. Jeste, draga moja braćo, sliježenje čitava sunneta. Dobro je da znamo šta je od sunneta prst, A šta je sunnet ili mustahab? Iz jednog razloga, da se ne bavimo matematikom ovo treba, ovo ne treba. Nego da znamo, ako neki od sunneta koji je važi i mi ga ne obavimo, da smo greši kod Allaha tabare kevo ta'ala. Zabranio poslanik ali se razu od sanat. Znači, to je amr poslanika ali se razu od sanat. Da se nosi odjeća preko šlanka kod muškaca, To je od sunneta vađit, da to uradiš. Ne uradiš, ti si griješak od Allaha Đalešanu. I to, islamski učenjački, i radi Zehebi, koji je napisao djelo o velikim grijecima, stavio je to u velike grije, koji su akarijskog karaktera, a formalno potineš vlačem. I da, Ili poslanik kada je salatu u selam naredio puštanje gradi. To je dobro da znaš, puštanje gradi, kakav je hukum? Jeste, to je sunnet svih poslanika. Ali je naredba od našeg poslanika. I Musa već razum od selam je vukao svoga brata Haruna po majci. Jebne umni, jebne hi, La tekut bilihesi u labesi. O, brate moj, po majci, nemoj me mučiti za dragu i za poštu. To je Harun, ali i sratu, se nam kazao Musavu. Iako to nije dokaz. Nama je dovoljno da je poslanik kada je sratu Islam naredio. Ovo je samo još kajmak na dokaze. Pa kada kažemo da trebamo sveti potpun sunnet, to znači da znamo šta je farz da to još na kvadrat dobro uradi. A ono što nije farz, što ako nam nekada proleti, da i zatim žudimo, jer je u sunnetu svako dobro. Jer je u sunnetu stvari tumačenje Kur'ana. Pa ne odstupaj od najboljeg tumača Kur'ana. Osamne sidi pomaganja poslanika, ali je sada sada sada. Držanje domu stehaba. Držanje domu stehaba. Bažno jednom u životu, a šta je muštahat? To je vid sunneta kojega ako uradimo imamo nagradu. Ako ih dostavimo, nemamo kaznu. Ali ako želiš da budeš vojnih poslanika, ali sada tu od sada, trebaš gledati u svom životu kao što je došao čovjek Ahmed Ujno Hanberu i rekao Ahmede, jesi li ikada izadio hijžam? Kaže, nisam zadim i odmah da oživim taj sunnet poslanika ali sada to sedam. Znači, pojenta je da svaki vjernik pokušava da sve sunnete mu se hade bar jednom u životu radi. Uzmi bar jednom u životu misva o kome ima preko stotinu hadisa. Pa očisti svoje zube i reci ovako je radio Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Bar po jednom mu se habe oživljava. I drugi razlog, draga moja braćo. Ako se ne bude ovako radilo, pa izgubit će se sunnet. Danas je novozalija poslana sunnet. I ti dođeš u džaniju i želiš da praktuje sunnet poslanika, ali se nas u sram, kažu, ovo nova vjera. Prvuči ti svojim habićama i dajčama. Nešto iz sredine Kur'ana. Reče, ovo je vehabijski Kur'an. Čim malo jasni, dodineš odmah mu ospje od Hadovana sveo 114 sureta na suri Jasin, koja je velika sura u Kur'anu. Ali ima puno veći sureta od sure Jasin. I svi hadisi koji govore o fabinaču sure Jasin, da je ona srce Kur'ana, sve na učim vrstima su slabi i izvišeni. Pa je pojenta da se sredi sume poslanika, ali je sratu u sram, onaj koji nije obavezan, Ti danas oživiš jednom, očistiš rubem i zlatom. Sutra Šaban očistim i zlatom. Preko sutra Aden, Mustafa, Hasan, Husein i Konstantno, kao što mi sada držimo hudbu, na čitavom donjavu se danas držaju hudbe, u ovome momentu. Sad se u čitavom donjavuku uči jedan u ovom momentu. Sad je neko u čitavom donjavuku, mnogi žemati se na ruku, jedi na svetu, jedi na pijanu, jedi spavaju, jedi jednu, Znači, mi smo stvoreni radi ibadeta Allahu tebareke wa ta'ala. Devete sviđi pomagaja poslanika, ali se nas uvrste nas. Biti oprezna, draga moja braćo, da se ne bi šta nesvjesno ismijavalo od sunneta. Kada kažemo nesvjesno, znači svjesno, ko bude ismijalo najmanje mu stehar, izađe iz dina ponižava poslanika, ali je od su osteran. Hoće kazati da je on bolje razumio din od poslanika, ali je sada su osteran. Znači, ako neko namjerno ispijava nešto, to je djelo koje izgledi iz dina. Ali je ovdje pitanje, čovjek često nešto govori, onako nesvjesno, pa kaže, evo gradonja, to je ružno ili evo gačonja, ili evo ovako ili onako. Ne smijemo se znači ismijavati nesvjesno sa nekim segmentima islama. Mi nam dozvore da se smijavamo kad čovjek nešto ne radi od islama, pa da ga na taj način ponižavamo i vrijeđamo, a kamo li ako čovjek ima neki znak od sumeta, pa da to onako omalovažavamo, nesvjesno kažem. Jer za svjesno je potpuno druga priča. 20. vid pomagane poslanika, ali se radu od sram. Jeste, draga moja, zašto ispoljavanje velike sreće i radosti kada se među ljudima uspostavi neke osrneta. Vidiš muslimana, nešto usvojio od sunneta poslanika, ali je sratu To sram. mu da ti je dragost, počasti ga nekom hedijom, daj mu do znanja da si ti taj dan, da je on tebi popravio dan, zato što si na njemu vidio znakove poslanika, ali sada tu sran. I zato se radujemo kada vidimo nekog imama pustio bradu, kada vidimo nekog čovjeka potkrasio svoju odjeću, kada vidimo neku ženu koja je stavila nikad, kada vidimo ljude kako gledaju da upopune sunet poslanika ali sratu od stran. Sve s ustima šta će im pokazati. Neka te to raduje. Budi sretan. Neka to bude radosna vije za tebe. I to je vid pomaganja poslanika ali sratu od stran. 21. vid je suprotan od ovoga. Treba da se okusne tuga i žalost kada vidiš da neki ljudi svjesno sakrivaju sunet poslanika, ali sratu od sran. Zna on, kao što zna Iblis, naučno možda bolje od mene i od mene, ali to krije zbog nekog neobjašnjenog razloga, ne može biti razlog, jer u sunetu poslanika, ali sratu od sran samo dobro. Oma arsme nake ila, rašpetelil alemin. Nismo se poslali osim kao milost, svim svjetovima. Pa nije poslanik kada je sada sam došao samo sa jednim segmentom islama, nego je došao sa kompletnim islamom. I zbog toga kada vidiš da određeni ljudi imaju komplet manje vrijednosti da ispolje sudne poslanika, ali se razvoj sram. Nemoj da ti bude vrijedno. Moli Allah da mu dade snage i neka ovo vidi na svom listu da si ožalošen što nema snage da ispori sunnet poslanika, ali i sada tu osram. 20. i drugi vid pomaganja poslanika, ali i sada tu osram. Ne sudjelovati u rastranama o sunnetima koje ne možemo u datom momentu shvatiti. Iako, draga moja braću, Nije Allah Želešanu objavio neku vjeru koja se ne može shvatiti. Ima ljudi koji ne mogu vjeru shvatiti. Allah je stvorio. Ali ne odnosno razum. I oni su, oni nisu mu kelmetini. Oni nisu obavezni. Allah ga stvorio, sebi rekao, ona kad halepna zinsane, ti ahseni takvim, mi smo čovjeka stvorili u najljepšem takvimu obliku i pored toga pojedince stvorio koji nemaju razuma da bi ti rekao alhamdulillahi rabbil alemin. Ali ako u datnom momentu zbog nepoznavanja propisa i zbog okruženja u kojem živiš nekih filozofa, pa ti neko nudi neki sunnet, nemoj se nastavljati i reći, ma ne treba to tako shvatati. Pogotovo ako ti taj kaže, pa tako shvatio Ebu Bekr, najbolji musliman, a nije bio poslanik tako zvasio Ebu Hanifa, tako zvasio Šafija Mali, Ahmed. Šta je se sa tobom desilo? Neko ti je oprao mozak. Pa više nije priroda da može priroda stvar lako u njega ući. I zbog toga oni koji sam uče Kur'an, imaš ljudi pogledali stranicu odmah i pamet. A imaš ljudi koji nisu dugo godina učili Kur'an, počne da uči suratul Asr kada je treba mjesec dana. Zahrđu regulator u mozgu, ne može. Znači, zahrđuje aparat pamćenja. A ima puno grijeha u prsima i u, i u glavi i u srcu. Pa treba se prvo očistiti, jer ovo je Allahovo svjetlo. I Allah ovo svjetlo daje kome on, subhanahu wa ta'ala, hoće. 23. <clears throat> vid pomagane poslanika, ali je sada tu od 7. Ljubav treba poslanika nikovoj porodici. Mi smo prošli put, draga moja braća, govorili da su neki ljudi otišli u širk. Nacija jedna čitala Hanaka, persijska nacija. Koja ko Bog voli posla u porodci. A obožava od neki ljudi te porodice. Ili im daje ono mjesto koje nije dao poslanika, ali je sada tu od strana ili ko ko s jedne strane vole ovoga, a ne vole njegove žene i tako dalje i tako dalje. Pogledajte kako je reagovao Omer radi Allahu ta'ala anhu u pobjedu poslanikove porodke sallallahu alaihi wa sallam. Kada je Abbas primio Islam, došao mu je Omer radi Allahu ta'ala anhu pa mu je rekao dobro došli porodico Abbasa, neka vam je prijatan islam i neka vam je prijatan dan u kojem ste primili islam. Draži li je islam porodice Abbas nego li islam porodice Hafsar? Jer je poslanik sallallahu alaihi veselene rekao da mu je draži islam porodice Abbas nego porodice Hafsar. Znači, ovo je poslanikova porodica. Omer kaže da je draže njemu što je Abbasova porodca u islamu nego što je Hatabova porodca u islamu. Želeći na taj način da iskaže veliku ljubav prema porodci poslanika Ali Selatu od Selam. O ovome i uvažavanju porodce poslanika Ali Selatu od Selam može se čitava jedna kutba ili više od toga posvetiti. Ali u svakom slučaju treba da znamo da ako volimo poslanika ala istratu wasalam, da moramo voliti Alu Muhammed. Porostu poslanika ala istratu wasalam i davati mjesto koje im je Allah tabare kevo ta'ala dao i njegov poslanik ala istratu wasalam i to je 24. vi pomadanja poslanika ala istratu gdje je on u vasijetu, a vasijet je vraćao sveta stvar. To se mora ispoštovati. Pa je rekao poslanik sallallahu sallallahu alaihi wa sallam Udekirukum billahi ti ehli bejti sarata narrat. Kaže, upozorava vas u pogledu moje porodce. Vodite računa o mojoj porodci, vodite računa o mojoj porodci. Vodite računa o mojoj porodci. Poslanik alaihi sallallahu alaihi wa sallam znači ostavio je vas pijet. I zbog toga I dan danas naćemo da porodstva poslanika ali sratu od sram ima poseban status. Ima poseban status. Da oni jedni za druge čak sada imaju odruženje na ovog čitava svijeta. I svi muslimani se sa njima solidarišu na način da im daju svoje čerke, da se žene sa njima kako bi na taj način se povezali ili bili bliski fizički sa poslanikom porodcom sallallahu alaihi wa sallam. 25. vid pomaganja poslanika alaihi sallatu wa sallam, draga moja braću, jeste velika ljubav prema njegovim ashabima. Voljeti ashabe poslanika alaihi sallatu wa sallam, ali kako ih voljeti? Na istrava način. Onako kako je to poredao i rasporedio Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, moramo na prvo mjesto najviše voći Ebu Bekra. Pa onda Omer, pa onda Osmana, pa onda Ali, Ašara Ebu Bešri, Muhađire, one koji su dali da idu po drvetom, odabrane Ashaabe, Bivala, Selvan, Khadija radijallahu ta'ala anha, to jeste drugim riječima, moramo voljeti sve ashaabe, jer sa svima ashaabima je Allah tabareke wa ta'ala zadovoljan, radi Allahu anhum wa radu an, Allah je sa njima zadovoljan, i oni su zadovoljni الله تبارك وتعالى أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الآخرة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الشيء في ريد vid, ما moja braćo, ponavljanje poslanika, ali salatu wasalam, jeste velika ljubav prema islamskim učenjacima. Moramo znati da su islamski učenjaci vodasatul anbija, Oni su miraz koga su ostavili poslanici. العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا ولا دينار ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ الوافر zaista je, zaista su islamski učenjaci, nasljednici Allahu i poslanika, a poslanici nisu ostavili dinare i dirheme, nego su ostavili ilum, pa ko se uhvati za ilum, uhvatio se za najčešće užet. Innama jakša Allaha min ibadihi l'ulama. Zaista se Allaha žele šanuhu najbolje i najviše boje učeni. Jerfa illahu ladina amanu minkum, وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ Allah je uzdigao među vama one koji vjeruju, a pogotovo one kojima je dato znanje darađat. Kul hal je sallu ljudine ja'lamuna wal ljudine la ja'lamun. Reci, o Muhammede, jesu li isti oni koji znaju i koji ne znaju? Kako rokti sitne ilma i reci gospodaru, povećaj mi znanje. Puno je toga što se moglo o samom znanju i o učenjacima kazati, ali draga moja braćo, Znajte da je to blagodat od Allaha tabareke wa ta'ala. Zašto mi danas spominjemo četvorcu imama? Zašto spominjemo šehu Islama i Guteniju? Zašto spominjemo Muhammed ibn Abdul Wahaba? Zašto spominjemo te velike velikane? Zašto ne možemo zaboraviti, zaboraviti šeha Jusfa rahmetullahi alihi? Juče kada mi je brat poklonuo ovo župe, kao da mi je poklonuo sav dunjalu. Ili dva dunjavuka. To je velika i obaveza i čas da gostim džube od Nisana, koji je začetnih sunneta na ovim prostorima, draga moja braću, koji je bio čuvar Allahove tabara kevotara knjige i koje sjećanje ostaje do sudnjega dana, ajmo ga pokušati zaboraviti. Ne možemo. Jer kaže šehu Nisanu u temi, ahlu sunneti ja išun, o ja iše zikruhum, o ahlu bid'ati je mutuna, o ja muta zikruhum, nosio si sunneta živeti i živi sjećanje na njih. A nosio si novatarija izumiru, izumire sjećanje na njih. Pa zbog toga, draga moja braćo, iz ljubavi prema poslaniku, ali i salatu od sedam, moramo imati jedan veliki eder prema islamskim učenjacima. Islamski učenjaci, oni imaju poseban status kod Allaha tebara kevo ta'ala. Ako su mučtehidi, pa i stihade i pogriješe, uvijek u najmjeni rukima ima jednu nagradu. Ko kaže poslanik ali je sratu od sram, je da štehete hakim, pa sata lehu ađran, u da štehete sata lehu ađran. Kada čini štihad ali i potret ima dvije nagrade, a kada je štihad i promaš ima jednu nagradu. Zbog toga moramo dobro čuvati svoje jezike u pogledu islamskih učenjaka i moramo ih spominjati samo po dobru. Ako negdje neko drugi učenjaka kazao da je određeni ali promašio, pogriješio, onda ćemo koristiti edes kao što je taj ades, kao što je taj ali koristio, uz veliko poštovanje. I osnova je da se kod svakog vjernika, kada analiziramo vjernika, a pogotovo učenjaka, prvo spominu Hasanaz, Spominu se dobre stvari, dobra djela. Pored toga kažemo u oranu teki ala Allahi ahada i nikoga ne štimo pred Allahom te barake wa ta'ala. A kažemo onda u ovoj ili ovoj meseli, ja se u veliko poštovanje držim ovoga mišljenja, učenjaci drugog mišljenja su rekli da je taj taj uvaženi ali pronašiju. Znači, ne smije da naš jezik odvoli od toga jer Tijelo i meso u leme je otrovno. Rive će u osnovi otrov. A pogotovo da spominjemo ružno islamske učenjače. Vi znate u našoj tradiciji na ovim prostorima dovoljno da se kaže rekao hoća. Pa hoća pogodio, promašio neko poštovanje. Na kraju krajeva čak kada ljudi hoće nešto da upitaju. Kažu hoća nešto se pitao ako se nećeš ljudi. Pa što se ljuti o plaćenje zlatu? Šta voli upitati? Beduini su pitali poslanika Ali Sarasu u sram. I kad treba i kad ne treba. Pa se nije Ali Sarasu u sram ljutio. Za srca ga lapali. I govori mu li mu bil puti pravedan. Normalno pa da je to srdilo Ebu Bekra, Omera i odvojene ljude koji sjede u poslaniku i medresi Nete i Ali moramo shvatiti, znači da islamski učenjaci, da i je svi muslimani imaju svoju čast i moramo to poštovati. I jedino mi muslimani imamo najveći vrhunac edeba u razgovoru, u diskusiji, u neslaganju. Jedino mi možemo drugima djeliti lekcije po tom pitanju. I zato ne smijemo dozvoliti šeitanu da nam često donosi neke predrasude i da na osnovu nesnovjene informacija gradimo određeno mišljenje i da rečemo rekao je taj i taj rekla kazala, nego da kao što su nekada selefi sjedali na svoje jahalice i po kilo, hiljede kilometara išli da promjene jedan rivaje što je rekao ko? U sad ikada je sradu od sram. Nemoj da ide mi bude teško. Otvori telefon ili odi fizički da svog insana muslimana i reci mu živ bio, jesi li ti rekao to i to? Ako si rekao boj sa Allaha Čelešanu, evo ti dokaze, ne ide to baš tako. A tako je rekla ova ulema ili ona, uz jedan veliki eder. Znači moramo poštovati ulemu da bi poštovali poslanika ali sratu u sram, jer je to poslanika ali sratu u sram preporučio i ostavio nam u nasljedno pravo. Svali se sedmi, vi pomaganja poslanika, ali sada tu stran, nemojte se zrašno, nećemo, stotinu ima vidova pomaganja, mi ćemo još malo završiti ako Bogda. Ali sunet nikad ne možemo objasniti, umrijećemo, pa ćemo, dok budemo živjeli, živjeti i govoriti o poslaniku, ali sada tu stran i o njegovoj misli, kako li crpili svakodnevni naš život, usmjeravali ga u tom pravcu. Odgoj djece da voje Allahova poslanika, ali sada tu stran. Draga moja braćo, ova čista stvorenja, koja su, kako kaže poslanje kada je sada tu osperan, kullu me uludin jure do alfitra, svako djete se rađa u fitri, fa da vahu ju hevu i dani, a u ju veći stani, a u ju nasirani. Pa da njegovi roste ne učine židovom, kršćanom ili vatlopoklonikom. Znači, djete je prirodno. Juče je pita malo groman, kaže, daj Marku. Hajde, reko da je odradi. Gdje je Bog, kaže, gore. Gdje su lopovi se u dobu i bilo pokazivali za leđa tamo onim zgradama? Čista djeda ko Boga mi brat bolje od nekih doktora. Znaš, ono što je znala dokinja u Medini koja je znala da je Allah te vare kevo te ale izad akša. A nekima se Bog izgubio. Tako oni tomače. Da Allah te vare kevo te ale sačuva. I zbog toga moramo svoju djecu odgajati da vole poslanika ale i sratu od sran. Da proučavaju i svakodnevno na nama vide sunne poslanika ali se razu stran i to će biti najbolji govor. Da govorimo kako su djeca u vreme poslanika ali se nam voljela poslanika ali se nam. Nije lahko ali tom dječaku bilo sjesti ili reći u postelju poslanika ali se nam, a znao da se priprema atentat na poslanika ali se razu stran. Nije lako bio tim dječacima na bedru da se nekako sakriju, da ih ne, opre, da ne opazi poslanik Alistan da vuku se na bedru i ubio Abu Džehla. Jer je poslanik Alistan bio vrhovni komadan, veliki strateg, ali su oni nekako uspjeli velike ljubavi prema ovoj vjeri i velike zršnje prema nevijenicima da oni uzmu taj korač i da oni odrade historijski postao što čeka svakog onoga ko bude ismijavao, ponižavao ili špirirao islami muslimani. 28. vid pomagane poslanika, ali se razvoj stran, odgledajte, draga moja, znači od djecu, da proučavaju sinu poslanika, ali se razvoj stran. U svim situacijama, šta bi falilo svakom babi i svakome gazdiju, ako je on gazda, za malo poraci, a trebalo bi biti, da svaki dan nađe termin kada će čitati neku od sira poslanika ali sratu od sram, od njegovog porijekla do njegovog završetka. I nakon toga šta su radili ashabi i prve zlatne generacije, kako bi to djete bilo preokupirano takvim lijetim primjerima, a ne pjevačima, spiračima, futbalerima, klošarima, i ostalim silnicima koji danas sebe reklamiraju svakodnevno da bi postali popularni u očima i srcima te čiste, najčistije populacije, to su djeca. 32. vid ponovljena poslanika sallallahu alaihi wa sallam jeste, draga moja braćo, obezbijediti našoj djeci. Sada naše kuće imaju ti deđalčića punom, Ne mislim ja da je kompjuter deđan, ali smutnje prave velike ti televizor u kućama, kompjuter i ostalo. Ako već se ne možeš toga proći, boji se da ne biti u vremenu, onda pokušaj da tvoj program u kući bude pod svojom kontrolom. Ako se već gledaju nekakvi filmovi, da to budu, znači, filmovi koji su islamom odobreni. Ako se već slušaju neki CD-ovi, da to bude sija poslanika ali se razumu stran. Ako se već mora nositi taj, te slušali sa ušima, onda to bude u tom pravcu. Da se tako naša djeca odgajaju, kako ne bi imali generaciju koja će nas u našim kućama dokraćiti. Jer upravo hoće zapad danas. Veli, ako ne možemo stare banjeve skrenuti, onda da pokušamo te mance iz korijena izvaditi i rade na tome. I nije nam sada Allah Želešanu kazao, o vijednici, vi u vašim ženama i u vašoj djeci imate neprijatelje za sebe, pa i se pričuvajte. O vijednici, čuvajte sebe i svoje djece i svoju porodstvo od vatre, čiji će gorimo biti ljudi i kamenje. Zato volim Allaha te barake o ta'ala, da budemo pomagači Allahova poslanika, ali i sratu od da živimo za dan kada će nas Allah Želešanuhu spojiti sa našim poslanikom, ali sa našom sram, a dok to ne bude, onda da svakodnevno sjedimo sa poslanikom, ali sa našom sram, a to je da proučavamo njegov sunnet i da molimo Allaha Želešanuhu da ga što više sanjamo, i da ga u svojoj ljudstini stvari snovima viđamo kako bi se pripremili za komšilu s našim poslanikom u džennetu.